O Marie, o prea dulce mamă, România e sub scutul tău. Ascultă ruga celor ce te cheamă și o înalță sus la Dumnezeu. Și o înalță sus la Dumnezeu. Suntem creștini și avem în piept dorința să biruiască crucea lui Isus, iar singura nădejde în biruință ne este sprijin și ajutor de sus.